له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وجعلناهم عمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين صدق الله العلي العظيم हाणे सूरत अंबिया अलाम पढ़ूं पिया हिन में इख़्तरब सात पंहिंजो शुरू थी वई हली सात वेझी अची वई आहे ऐं पंहिंजो हुनजो किसो हलियो पोइ रसूल पाक सलाह जे ख़िलाफ़ु जेके ॻाल्हियूं कयाऊं उन सभिनी जो ज़िक्र हलियो हुन जा जवाब अलाह पाक पाण ॾिना ऐं पंहिंजो हुन खां पोइ हाणे सतेतालीह आयतूं हिन में अची वियूं अठेतालीह आयत खां अलाह ताला अंबिया अलाम जो ज़िक्र फरमाए थो जेके वञी पंहिंजो एकानवे सूरत ताईं या आयत आयत ताईं या एकानवे ॿियानवे आयत ताईं यानी तक़रीबन चोएतालीह पंजेतालीह आयतूं जेके आहिनि से वरी अंबियान अल इस्लाम जो ज़िक्र अचे थो हाणे अंबियान में ॾिसूं कहिड़नि कहिड़नि जो ज़िक्र अचे फ़िलहालु ईअं ॻाल्हि करे वञूं हाणे हिन में तकरीबन सोरहं सोरहनि नबीअनि जो ज़िक्र अलाह अलाम सोरहनि नवीन जो ज़िक्र आहे अलाह अलाम पहिरीं ज़िक्र शुरू थो थिए मूसा ऐं हारून अलाम जो ॿिन्ही जो अठेतालीह ऐं आयत मुंहिंजो ॿ आयतुनि में हाज़ा ज़िक्रु मुबारकनि माना मोहम्मद मुसफ़ा सलाहु वसलम जो ज़िक्रु हाज़ा ज़िक्रु मुबारक हाणे इहो बि अची थो वञे हा उहो पंजाह नंबर आयत उहा थींदी हुन खां इब्राहिम अल जो ज़िक्र ईंदो ऐं पोइ अहम शाख़ैन या ख़ूब अलाम जो बि नालो ईंदो उहो एकवंजाह खां वठी टेहतरि आयतूं यानी टेवीह आयतूं वॾे में वॾो ज़िक्र जेको नबीन मज़ा हिन सूरत में आहे सो हज़रत इब्राहिम अल जो ऐं ख़ुशूसनि जेको ज़िक्र आहे बाहि में उछलण वारी ॻाल्हि जेका आहे बुतनि खे भञण वारी सां हिते तफ़सील सां आयो ॻाल्हि ऐं रुश्तो हुनजो नंढे हूंदे जो नंढे हूंदे अलाह ताला रुशित हुनखे ॾिनो हुनजो तफ़सील वरी सूरत अनामी आहे मतिलबु त हिकु हंधि ॻाल्हि कान्हे ईअं मतिलबु पखिड़ियल आहे ईअं सुहिणे नमूने सां जो माण्हू वेठो ॻोल्हे भले ऐं पंहिंजो जाचे रुश जेको नंढे हूंदे जो हुनजो लफ़्ज़ु हिते आहे ऐं ज़िक्र जेको आहे सूरत अनामी आहे ऐं जेको बाहि जी ॻाल्हि त पंहिंजो उछलियाऊं त बाहि जी ॻाल्हि हिते हिन में आहे सूरत सुहाफ़ात में बि आई पंहिंजो पर हिते या नारखूनी बरदन बर्दन अल अला इब्राहिम ए बाहि थदी थी वञ इब्राहिम अल ते आई पंहिंजे सलामती वारी उहा बि हिन सूरत में आहे त मतिलबु त ॻाल्हि हिकिड़े हंधि सॼी ॻाल्हि को कोन्हे का किथे आहे को किथे आहे लफ़्ज़ु को किथे आहे मतिलबु त हिकिड़ो अलाह ताला जो तरीक़ो आहे ॻाल्हि करण जो जो ॻाल्हि जेका सभु ॿुझी बि हुजे ऐं ज़ाहिर बि हुजे पज़ी बि हुजे जेको ॻोल्हे तंहिंखे लभे जेको न ॻोल्हे सो भले पियो खयूं हाणे भले वरी हिन मज़ा अलाह ताला जा मुख़्तलिफ़ नमूना आहिनि पर लूतल इस्लाम जो ज़िक्र बि हिन में ॿ दफ़ा अची वियो जो हज़रत इस इब्राहिम जे नाले सां ऐं वरी ख़ुदि ज़िक्र आहे संदसि बि पोइ एक एकहतरि आयत में हुन सां हज़रत इब्राहिम सां ऐं चोहतरि खां पंजहतरि ॿ आयतूं टे आयतुनि मतिलबु त हज़रत लूत अलाम जो ज़िक्र थो अचे हिन खां पोइ नूह अल इस्लाम जो ज़िक्र थो अचे ॿिनि आयतुनि में छहतरि ऐं सतहतरि नंबर आयतुनि में हुन खां पोइ दाऊद ऐं सलेमान इस्लाम ॿिन्ही जो गॾे ऐं वरी सुल दाऊद जो अलॻि ऐं दाऊद इस्लमान जो अलॻि पोइ इहो अठहतरि खां असी असी आयत सुलैम दाऊद अची वेंदो सुलैमा इस्लाम एकासी खां वरी ॿियासी यानी चईनि आयतुनि पंजनि में इहे सॼी ॿिन्ही जी ज़िक्र थींदो अयूब अल इस्लाम जो टियासी चौरासी ॿिनि आयतुनि में ज़िक्र थींदो ऐं इन्हनि सभिनी मां जेको आहे उन्हनि जूं दुआऊं आहिनि नबीअनि जूं तंहिं करे ऐं इस्माहील वैदरी सज़ुल किफ़िल टिनी जा नाला रुॻो हिते ॼाणायईं पंजासी ऐं छहासी आयतुनि मंझि ज़नून ज़नून हज़रत यूनिस अलाम जो ज़िक्र आयो सतासी ऐं अठासी आयत में कुझु थोरो तफ़सील हिते न लाहे ॿियो तफ़सील जेको आहे सो उते मथे अची वियो सूरत सफ़ात में ऐं ज़करिया ऐं उनजी घरवारी खे सही सही करण जो अक़ीम हुअण जी हालति में यानी ॿार न ॼण जी जेका हालति आहे उन मज़ा निकिरी इस्लाह थी उनजी सिहतमंद थी ऐं हुनखे ॿारु ॼणियो ऐं अलाह ताला हुनखे ॿारु ॾिनो मतिलबु त ॿिन्ही जो अलाह अलाह ताला हिते दुआ घुरे थो आहे त ज़खरी आल इस्लाम त पोइ अलाह ताला फरमायो त असां हुनजी ज़ाल खे बि सिहतमंद कयोसीं ऐं हुनखे ॿार बि ॾिनोसीं हज़रत इहिया आल इस्लाम हुन ॿिन्ही जो बि ज़िक्र पए हिन में अची वियो हज़रत ऐं ज़िकर ज़िक्रिया जो बि नालो अची वियो त इहिआ आल इस्लाम जो बि नालो अची वियो ऐं हज़रत मरियम ऐं हज़रत ईसा आली इस्लाम जो नाले वठण खां सवाइ आसनत फ़र्ज़ हा उहा इब्न हा इन ॿिन्ही जो नालो ॼण हुनजो जंहिं पंहिंजे ओघर खे महफ़ूज़ रखियो ऐं पंहिंजी जंहिं ऐं उनजो पुटु मतिलबु नालो ॿिन्ही जो कोन वरितई अलाह सल ते मतिलबु ॿियनि हंधि आहे नाला ॿियनि हंधि आहिनि पर हिते नालो बि कोन वरितईं ऐं नालो ॻाल्हि बि करे वियो हलियो त पंहिंजो इन नमूने सां पोइ उन खां पोइ इन हाज़ ई उहो आहे वरी बि पंहिंजो अची वई ॿियानवे आयत में हाणे इहो अठ तारीख़ खां वठी ॿियानवे आयतुनि ताईं इहो जन नबीअनि पाकनि जो नाला आहिनि पोइ हाणे घणियो घणा आर उणिवीह केतिरा नाला थी वेंदा मोहम्मद पाक सलाहु सम्झो नालो कोन आहे वरितल जीअं हज़रत ईसा इस्लाम हज़रत मरियम जो नालो कोन्हे ॿिन्ही जो त अहिड़े नमूने सां पर उन जो ज़िक्र आहे उन्हनि जो हुन ॾांहुं तवजो बि ईंदो जॾहिं माण्हू आयो तूं पढ़ंदो इन न हाज़ी उमत कुम हाज़ा ज़िक्र कुम त का ज़िक्र जेको आहे मतिलबु त इहो जेको हिन में हज़रत नबी जो नालो हाणे इहा ॻाल्हि थी वई हुई हिन जी हिन में इन खां पोइ वरी यादूज ऐं माजू जी ॻाल्हि हाणे थी पहिरीं शुरू में चईं त क़यामत वेझी अची वई आहे हाणे वरी वापसि मोटी आहे ॻाल्हि त याजूज जेसि ताईं न निकिरंदा पंहिंजो तेसि ताईं जेको आहे सो इहे न उथंदा इहे इहे इलाइक़ा उन आज ते ईंदासूं त हुनजो तफ़सील वधीक पर हाणे याजूज महाजूज जो हिते ज़िक्र आहे ऐं याजूज माजूज खे बंदि कयोसीं हज़रत सूरत काफ़ में जे ज़ुल्कर न जेको आहे सो हुननि बंदि कयो हुनजो रस्तो जेको आहे सो परते क़ाबू आहिनि ऐं उन वजह निकिरी ॿाहिरि ईंदा हाणे उहा अलाह ताला हिते ज़िक्र कयो आहे सूरत अंबिया में यानी सूरत काफ़ में बंदि थिया आहिनि सूरत अंबिया में ज़िक्र आहे जॾहिं हू निकिरंदा तॾहिं जेको आहे सो क़यामत मतिलबु वेझी बि हूंदी क़यामत हूअं ई वेझी आहे यकदमि पर मतिलबु त क़यामत इन सिंस में वेझी ईंदी त उहे जेके निशानियूं आहिनि क़यामत जूं उहे पदियूं थींदियूं पहिरियों हथ आहे हथ आहे जेसिताईं याजू माजू न निकिरंदा हितां ई का शुरू थी वई ॻाल्हि ऐं हुन खां पोइ वरी अलाह ताला आख़िरि में मतिलबु त हिन सूरत फ़रमाईंदो त पंहिंजो हिकु सौ ॿारहं आयतूं आहिनि पूरी टोटल हिन में सूरत में ऐं आख़िरी आयत में अलाह ताला खे अलाह ताला फरमाए थो पंहिंजे रसूल पाक सलाह खे तूं चओ त पंहिंजो हिन हकुम बिलहक़ु असांजे विच में फ़ैसिलो कर अलाह तमामु सख़्तु लफ़्ज़ु आहे आख़िरी आयत जेका आहे सा तमामु सख़्तु आहे कुरैश जे मुतलिक़ मखी जे मुतलिक़ काफ़रनि जे मुतलिक़ त जेके मतिलबु असांजे विच में फ़ैसिलो कर हाणे इहो थींदो दड़को ॾियणु जेको ज़ालिम हुजे तव्हां सां बीठो हुजे ज़ुल्म कंदो कंदो पोइ अलाह ताला खे तव्हां चओ ॿधायो त यार बि असांजे विच में फ़ैसिलो कर बसि यक फ़ैसिलो तूं कर असांजे हक़ सां फ़ैसिलो कर इहा आख़िरी आयत जेका आहे सा तमामु अहिड़े क़िस्म सां शिदत वारी आहे उनजी माना अहिड़े क़िस्म सां हाणे अचूं था पंहिंजो हज़रत मूसा अलकु पंहिंजी आयतूं जेके पढ़ी सघूं हुन में पंहिंजो आतन आहे मूसा वल फुरकान ॾिसो हिन मंझि हज़रत मूसा अलस्लाम हज़रत हारून इस्लाम हिन खां अॻु में जेका सूरत अंबिया खां अॻु में ई सूरत तहा हुई हुन मंझि घणो ज़िकिर बसि हज़रत मूसा ऐं हारून जो ज़िक्र आहे ऐं पंहिंजो हिन में ज़िक्रु बसि एतिरो लॻो आहे बसि एतिरो एतिरो लफ़्ज़ ऐं इन खां अॻु में सूरत आराफ़ में आहे पोइ वरी बि ज़िक्र ईंदो आहे आज़त मूंसा अल जो तोहा ऐं तोसीन मीम तोसीन मीम इहे जेके आयतूं आहिनि नमल ऐं कसस ऐं पंहिंजो छा नालो शोहरा इन्हनि घणियुनि सूरतुनि में हज़रत मूंसा इस्लाम जो ज़िक्र आहे हामीम सतनी में हज़रत मूंसा इस्लाम जो ज़िक्र आहे पंहिंजो पर मतिलबु त हिते बसि एतिरो रुको मुख़्तलिफ़ु पर हाणे ॾिसो तौरात लफ़्ज़ हिते इस्तेमालु न थियल आहे पर तौरात जो ज़िक्र छा थो करे चए थो असां हुनखे ॾिनोसूं साईं हारून खे ॿिन्ही खे छा ॾिनोसूं फ़ुरक़ान ॾिनोसूं यानी तौरात जेको आहे उहो फुरक़ान आहे अदल ऐं इंसाफ़ु हलाल ऐं हराम चङाई ऐं मिठाई पुछड़ाई हुन मंझि फुरक़ान आहे फुरक़ान ॾिनोसूं हुनखे फुरक़ान कहिड़ो ई हिन क़ुर जो नालो बि फुरक़ान आहे ऐं तौरात जो नालो बि फुरक़ान आहे ॿिन्ही में मुश्तरक नालो आहे फुरक़ान हिते ॾिनोसीं असां हुनखे फ़ुरक़ान ऐं ॾियासीं ज़िया रोशनी ॾिनीसूं ॿियनि हंधि फरमाई त नूर तौरात जे मुतलिक़ त तौरात खे ईअं न त ख़राबु सम्झिजे तौरात में बुछड़ियूं ॻाल्हियूं हिन विझी छॾियूं आहिनि वाक़ई लूत तले जे मुतलिक़ तमामु ख़राबु लफ़्ज़ ऐं ॿियनि नबियनि जे तमामु ख़राबु लफ़्ज़ पर हुन में चङाई आहे अलाह ताला पाण शाहिदी ॾिए थो त ज़ियान उहो फ़ुरक़ आहे ऐं ज़िक्र आहे ज़िक्रु नसीहत आहे ज़िक्र हिन ई सूरत में ॿिए हंधि बि वरी पंहिंजो लफ़्ज़ु अचे थो त ज़िक्र अॻु में अची वियो आहे ईंदो हाणे पंहिंजो त ई बाद ज़िकिर दाऊद अल इस्लाम खे बा बाद ज़िक्र साम में जेको आहे असां बाद ज़िक्र माना त्योरात खां पोइ ज़बूर में असां हुनखे चयो त साल जेके परहेज़गार जेके आहिनि से थींदा इहो साम नंबर थर्टी सेवन सत सतटीह नंबर जेको साम आहे हुन ॾांहुं इशारो आहे या सॼो साम सभिनी में ॻाल्हियूं आहिनि इहे चङा आहिनि मिठाइन जूं त जेके वारिस थींदा धरती जा उहे जेके आहिनि से चङाई वारा परहेज़गार आहिनि मुतखी आहिनि इहा ॻाल्हि जेका असां हुन आयत में ईंदी हाणे हुनजो पर हिन की सूरत पंहिंजे हज़रत मूसा आलाम खे जेको किताबु ॾिनई हुनजे लाइ हिते टे लफ़्ज़ इस्तेमालु थियल आहिनि फ़ुरक़ आहे ऐं ज़िया आहे रोशनी आहे ऐं ज़िक्रु आहे कंहिंजे लाइ मुतक़ जे लाइ परहेज़गारनि जे लाइ तौरात जेको न पढ़े सो काठ बीठो ताणे बसि ॼाणंदड़ ॼाणे ॿियो काठ बीठो ताणे जेको नसीहत वठे हुन लाइ नसीहत आहे हिन क़ुर जे लाइ शुरू में ई फरमाए क़ुर में त हीअ क़ुर जेको आहे सो यहदी युदुल बि कसीर ऐं यहदी बि ही कसीर आहे घणनि खे गुमराह कयो हिन क़ुर में घणनि खे हिदायत मां युदिल इल फ़ासक़ीन फलां फलां फलां जे मां गुमराह नथा थियनि सवाइ फासकनि जे फासिक जेका से क़ुर पढ़ंदा पोइ गुमराह थींदा घणा फासक आहिनि जेको क़ुर पढ़नि पोइ पढ़नि मां उबतियूं उसबतियूं माना कढनि भई जेको नबी पाक माना कई आहे जेका असाबनि सगुरनि माना कई आहे जेका पंहिंजो हुन खां पोइ ईंदड़नि जेका ताब आई न तबा ताब आई नमुद्दीन हेॾा जेके आलम आहिनि तूं बि जा पुट सां हाणे वरी नओं पैदा थियो आहीं हाणे चए थो माना आई ॿी थो कढां मां कुझु ॻाल्हि न कयो न बि कढी न को हसाबनि कढी न को कंहिं ॿियनि कढी हाणे तूं वरी नई हिकिड़ी माना पोइ उहो थियो माण्हू गुमराह थींदो ई थींदो छा थींदो हुनखे गुमराह न थींदो ॿियो कहिड़ा वेंदो अहिड़ो अहिड़ो थींदो लक्षण पोइ इहो इहो थियो तियाऊं मुतीन हज़त मूसा इस्लाम ऐं हज़रत हारू इस्लाम जो एतिरो अलज़ीन यक्षो न रब जेके अलाह खां ख़शियत कंदा हुआ डिॼंदा हुआ मतिलबु त डिॼण शींहं वारी माना में न डिॼण जेको अलाह जे कलकल्ब सां अलाह ताला जो ख़ौफ़ हुजे दिलि मज़ ऑ हुजे ए डब्ल्यू ई जेको अंग्रेजी में चइबो आहे यानी हिकिड़ी हिकिड़ो छा चइजे त हिकिड़ो अ अहसासु हुजे त की अलाह तालबत वारो हैबत जो ख़्यालु हुजे मुशाउन रबलैब हुनखे अठे खां सवाइ ग़ैब में हुअण जे बावजूदि हुन ख़शियत कयां हुनखां हैबत में हुआ हुन ख़शियत में हुआ मुशफून ऐं हू साथ खां यानी आख़िरत खां यानी डे ऑफ जजमेंट रेखनिंग खां हू जेके आहिनि से मुश्फिकून डिॼंदा हुआ हज़रत यानी तौरात में बि ज़िक्र आहे ऐं मूसा अल इस्लाम ऐं हज़रत हारून अल इस्लाम आश आख़िरत खां ॾिॼंदा हुआ आख़िरत जे हिसाब खां ॾिजंदा हुआ आख़िरत मुश्फिकून माना दला कहिड़ो आहे तव्हांजो हिसाबु थींदो इहो न त आउं त जनत में वेंदुसि ई वेंदुसि हाणे हिकिड़ा माण्हू आहिनि जेके पंहिंजो बसि बसां निमाज़ त पढ़ूं हिन करे जनत में वेंदासीं वेंदासीं असीं हीअं था करियूं तंहिं करे जनत में वेंदासीं अलाह ताला क़ कबूल करे थो तुंहिंजी कोन थो करे साईं चयो पंहिंजे शाह अब्दुल जी भिटाई जंहिंखे शाह लतीफ़ जो कंहिं पैगाम न आहे पहुतो उनखे ईमान किथां ईंदो चए थो कथ ऐं कंब कथ ऐं कंब मोलाई कथ ऐं कंब तूं मथी यकदमि निमाज़ो ठुका हणी कुकुड़ वांगु ऐं पंहिंजे उन कांव वांगु ऐं भाई थो त अलाह ताला वटि कबूल आहे क़बूल आहे न आहे कहिड़ी ख़बर आहे रब पा खां बाद आहे तूं चओ भई यार बि तूं क़बूल कजांइ चए थो असांखे मथे हथु करण जी ज़रूरत कोन्हे चए थो दुआ करण जी ज़रूरत कोन्हे असां हिकु निमाज़ पढ़ी कोन छॾी आहे निमाज़ पढ़ी कोन छॾी आहे असीं दुआ छला घुरूं पोइ हाणे अहिड़नि माण्हुनि सां वरी उहो हथ बि एॾो वॾो वॾाई जो चवंदा असां बसि जनती आहियूं आहियूं अरे बाबा कत ताईं कमु बि अलाह क़बूल करे थो नथो करे कहिड़ी ख़बर आहे तोखे ख़बर आहे अलाह ताला वेही मोकिलियो तोखे तुंहिंजी ॻाल्हि क़बूल आहे पोइ नफ़ा हा ज़िकरुनि मुबारकुनि यानी हू त मुशफ़िक़ हुआ हज़रत मूसा मूसा अल इस्लाम हज़रत हारून अल इस्लाम क़यामत खां ॾिजंदा हुआ हिसाब किताब खां ॾिजंदा हुआ पर हाणे हीउ ज़िक ज़िक्र जेको आहे हीउ क़ुर हाणे हिन जो नालो बि त अची वियो मोहम्मद पाक सलाह सम्झो नालो कोन आयो मतिलबु त क़ुर जो नालो ज़िक्रु हाज़ा ज़िकरुनि मुबारक मुबारकुनि बरक़त वारो ज़िक्र आहे बरक़त वारी नसीहत वारो किताबु आहे अंज़ल ना हो असां सां नाज़िल कयो आहे तो तो ॾे अफ़ा अंतुम लहू मुनखरून पोइ छा पोइ तव्हां यानी हुनजा इनकारी आहियो यानी कुरेश खे थो चए या मुखातिबु या काफ़रनि खे असांजे ज़माने जे बि काफ़र जेके आहिनि उन्हनि खे अलाह ताला चए थो छा हीउ जेको असां ज़िक्र मोकिलियो आहे हीउ जेको क़ुर असां मोकिलियो आहे हीउ जेको नबी असां मोकिलियो आहे हीउ जेको दीन असां मोकिलियो आहे हीउ उन खां तईं इनकार करियो था हाणे फ़रमाए थो वलक़द आत मिसाल वटि हज़रत इब्राहिम अल जो हाणे अचे थो हज़रत इस्लाम इब्राहिम अल जो ज़िक्र जेको यखु टेवीह आयतूं आहिनि उन उनमां पहिरीं हुनजे नंढे हूंदे ॾांहुं इशारो थी वियो पोइ वरी हुनजो हिसाब किताब चयो तव्हां वञो था ॾिसां थो तव्हांजे बुतनि खे पोइ वरी बुतनि खे टोड़ियऊं पोइ वरी जेको हुनखे बाह में विझनि था इहे ॻाल्हियूं टई चारई हिन में अची थियूं वञनि टेवीहनि आयतुनि में वलक़द आत हिन स असांखे यानी सिधो रस्ते जी ॻाल्हि समुझ हुनखे ॾिनीसूं इन खां अॻु में बि नंढे हूंदे खां वठी हुनखे ॾिनोसीं जो सिज ऐं चंड जी ॻाल्हि ते कई त हीउ सिॼु मुंहिंजो ख़ुदा आया छा हीअ माण्हू सभु पूॼीनि पिया सिज खे माण्हू सभु पूॼीनि पिया चंड खे माण्हू पूॼीनि पिया सितारनि खे ऐं बि हिननि खे पूॼा छा भला पोइ अलाह ताला हुनखे सम्झ में ॾिनी त न तूं हिननि खे न पूॼ इहो तुंहिंजे पूॼण जे लाइक़ु न आहिनि जो जेके आफलीन आहिनि हुनखे आउं पसंदि नथो करियां फरमाए जेके लही वञनि था मतिलबु त अलाह ताला उहो आहे जेको हर वक़्तु मौजूदु आहे हर हंधि मौजूदु आहे हर जॻह ते मौजूदु आहे उहो लहंदो कोन अन ला ला आफिलीन ऐं नथो पसंदि करियां जेके लही था वञनि उनखे पोइ इहो इहो सलाहियत सां हुनखे सम्झी का हुनखे नंढे हूंदे ॾिनीसूं पर नंढे ॿियूं ॻाल्हियूं वरी पंहिंजे मिसालनि में आहिनि पर हाणे हींअर कोन था कुना बि आलिमीन अलाह ताला फरमाए थो असीं हुनजी ॻाल्हि जो सॼो वाक़िफ़ु हुआसीं ॼाणंदड़ हुआसीं तूं छा थो करे छा नथो करे इज़ इज़ा बि यादि कर उहो वक़्तु जॾहिं पंहिंजे पीउ खे चयईं उहा क़ौम ई ऐं पंहिंजे क़ौम खे चयईं पीउ खे बि चयईं पंहिंजे क़ौम खे बि चयईं जेके माण्हू हुआ हूंदा हाणे इहो उर जे इलाइक़े में नासरी आहे बसरे जे विच विच में हिते किथे आहे जॻह हुते आसार खोचऊं हिन गुज़र सदी में ऐं हुते लधो अथऊं इहो शहरु ऐं चवंदा हीउ घरु जेको आहे इब्राहिम जो आहे उहो आहे या न आहे कंहिंजो आहे घरु उहो ख़बर न आहे अले अबी मां हाज़ी हीअ कंहिंजा बुत आहिनि तमासील आहिनि मिसल आहिनि जेके जन खे तव्हां गोॾा खोड़े वेठा आहियो सीड़िया वेठा आहियो आकिफ़ून आकिफ आकिफून गोॾा खोड़ियो वेठा आहियो छा आहिनि हीअ छाजी पूजा था कयो वेठा हीउ केरु मां सी खाइनि सां कहिड़ी शयूं आहिनि कालू मजद नदीन चए असां ॾिठो असांजे वॾनि खे त हिननि खे पूॼाऊं त असीं वेठा पूॼियूं हाणे अला चए थो अला इहा ॻाल्हि हू कनि था काल लखद कुनथुम अंथुम वा बाकु दलालिम बि चयईं त छा यकीन तव्हांजा जेके हुआ अॻियां आबा हुकुम तव्हांजा वॾा जेके हुआ हुजनि भले गुमराही में पधरी में तंहिं करे बावजूदि हुनजे सभु पुॼी थो पोइ हिन खे हज़रत इब्राहिम अली खे चवनि तूं भला असां हक़ सां आयो आहीं का हक़ ॻाल्हि आंदीअ ते या असां सां भोग वेठो करी असां रांदि वेठो करी रुगो ड्रामा वेठो करी असां सां रोज़ु असां सां ॻाल्हियूं थो वेठो करी लाइ बि रांदि थो करी लाइ बि चइबो आहे रांदि खे चए रांदि थो करी असां सां मतिलबु त असांखे रुगो खिचल थो करी असां सां ईअं चइबो आहे खिचल खिचली आहीं पंहिंजो नाठी आहीं नाठी बो आहे रुॻो वेठो नाठी थी गुस्ाखी थो चई त न ही तव्हांजा ख़ुदा कोन आहिनि रब तव्हांजो उहो आहे अलाह ताला उहो आहे तव्हांजो ख़लकींदड़ उहो आहे जंहिं आसमान ख़लकिया आहिनि जंहिं ज़मीन ख़लकी आहे ऐं उन्हनि खे पहिरियों दफ़ो पैदा कयो आहे ऐं आऊं शाहिद आहियां हिन ॻाल्हि ते आना अलाह ज़ालकुम मेन शाहिदीन ऐं शहादत ॾियां थो उहा मूंखे अलाह ताला सम्झाई आहे ॻाल्हि तव्हांजो रब उहो आहे ई कोन्हनि जिन खे पूॼियो था जंहिंजे मथां सत था जंहिंखे सिजदा करियो था जंहिंखां दुआऊं घुरो था ही बुत जेके आहिनि से महाज़ी तमासी ही हथनि सां ठाहिया आहिनि अना अला ज़ाल खुमिन शाहिदीन पोइ फरमाई वत मूंखे कसम आहे अलाह ताला जो त आऊं तव्हांजे हिन असनामनि खे सनम हाणे त सनम जो बि लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो ऐं पाण वटि नालो बि रखंदा आहिनि वीचारी सनम माई बि आहे पंहिंजी भेण जी भेण पर हाणे सनम रखणु नालो को भलो आहे या सुठो न आहे ख़बर ख़बर न आहे हाज़ी तमासील मिसाल जेको आहे त उहो बि तमसील थियो वञे बुत थियो वॾो आइडल्स थिया त इहे ॿई हिते आहे हाज़ी तमास वला तन ऐं रिथ रथींदुसि ऐं भोग कंदुसि को तव्हांजे हिननि सां असनाम सां बाद अंत वल्लू मोदबिरीन तव्हां जॾहिं पुठि ॾेई वेंदव तंहिंखां पोइ आऊं हिन सां भोग कंदुसि हाणे पुठि ॾेई कॾहिं वेंदा उनजो ज़िक्र साफ़ात में आयो कंहिं ॿिए हंधि बि त जो चई तव्हां अञा सकीम आऊं बीमार आहियां तव्हां हलो तव्हां भले वञो पोइ मूं अर्ज़ु कयो पियो नव रोज़ जे ज़मानो ई अॼु बि ॿार वेंदा आहिनि हलिया नौरोज़ जे ॾींहं ते अॼु बि नौरोज़ मल्हाइनि था ईरानी हालांकि मुस्लमान आहिनि ऐं इराकी जेके आहिनि से बि उन्हनि जा पोइ इहो उन ॾींहं ई विया ॿाहिरि नौरोज़ तेरहें ॾींहं ते नौरोज़ पहिरियों ॾींहुं एकवीह तारीख़ मार्च जो उन ते न हीअ टीं चोथीं जेका बि अप्रैल जी वञी थींदी तेरहों ॾींहुं सीज़ द बदर सीज़ द माना तेरहीं तारीख़ जेका तंहिं ते ई निकिरंदा आहिनि ॿाहिरि पोइ उन ॾींहुं जॾहिं हीअ निकिता ॿाहिरि तेरहीं तारीख़ ते पंहिंजो विया हलिया पोइ हिते बुतनि खे छॾे त हीअ वरी गिरी वियो हुननि जे बुतखाने में हाणे त ॻाल्हि उहा जे <clears throat> कबीर पोइ हुनखे टुकड़ा टुकड़ा करे छॾियईं सवाइ हुनजो जेको वॾो हो हुननि जो उनखे पोइ हाणे रिवायतुनि में आहे त हुनजे हुन ते मथे छा चइबो आहे कुल्हे ते रखी छॾियईं पंहिंजी कुहारी कुआारी लाल लहोम इलाही हे यार जऊन त भले उन ॾांहुं मोटनि यानी वरी इन खां अॼु पुछा छा कनि त हिन वॾे बुत खां या नंढनि बुतनि खां त हीउ तव्हांखे कंहिं टोड़ियो आहे हीउ हीउ चयो अथई तव्हांजो हिन खां पुछनि भले यार जंहिंखां मोटी अचनि रज राज रजू रजू करणु मोटी अचनि कालू मन फायल हा हाणे जॾहिं मोटी आया शाम जो पोइ ॾिठो अॼु मां वञी त आहिनि असांजा खुदाऊं जेके आहिनि पोइ त हीउ कंहिं कयो आहे असांजे सां कालू मन फाल हाज़ा बे आले हते न असांजे अलाहनि सां ई कंहिं कयो आहे कंहिं कई आहे इन हूल में न जंहिं कयो आहे सो त आहे ज़ालिमन को आहे कालू समय आहे पोइ मज़ा कंहिं कनि माण्हुनि चयो चयो त असां ॿुधंदा आहियूं हिकिड़े जवान खे फतन फ़ताह फताह माना जवान छोकिरो आहे मतिलबु त हिकिड़ो अञा मतिलबु त को वॾो माण्हू कोन्हे जीअं शादी त थींदो आहे ॾाढी वॾी थी वेंदी उहो कोन जवान आहे कालू कालू समयना समेना होम हिन जे मुतलिक़ ॻाल्हियूं कंदो रहंदो आहे हिकिड़ो जवान आहे छोकिरो आहे कालू लहू इब्राहिम हुनखे सॾींदा आहिनि इब्राहिम इब्राहिम करे सॾींदा आहिनि हुनखे उन उहो इन इहो जित कई हूंदी कालू फातू बि ही अला नास चऊं आणियो हिनखे माण्हुनि जे अखियुनि जे अॻियां माण्हुनि जे आॾो आणियो हुनखे त अल यशहदून त भले शाहिदी ॾियनि उहे मतिलबु हिन छा कयो आहे छा न कयो आहे की हिन कयो आहे हिन न कयो आहे कंहिं कयो आहे त हाणे हुन खां पुछंदा तूं छा जीअं केस हलंदो आहे हाणे कोर्ट में अलाह ताला जे केस हलंदो पर हिते बादशाह जे कोर्ट में हले थो हिते मुल्कनि में वरी पंहिंजूं कोर्टूं केस थियूं हलाइनि हलायूं पता सुपता कूड़ा केस हलायो माण्हू ॿियो आहिनि सभु जज जेके आहिनि अलाह हुनखे मफ़रत करे बख़्शे हुनखे साझे ॾिए बाक़ी मुल्क ॿाहिरि आहे हिते बि जेके आहिनि कूड़ा जज वेणा कूड़ियूं ॻाल्हियूं भेण कूड़ा ॻाल्हियूं कूड़ा काज़ी कूड़ा कप सभु ॻाल्हियूं भेणा कूड़ियूं हू जेको मारण वारो बिना उनखे हू जेको मरण वारो उन ते सॼो वरी बोतान त इहो तो पाणी पाण खे मारियो आहे सम्झो आहे सॼो वीचारा डेरी वारा जेके सिख आहिनि वीचारा वीचारा हिंदुस्तानी वीचारा हिंदू आहिनि केर आहिनि पंहिंजो उन्हनि खे रोज़ छोरा ई ॿार हिन जा मारनि था ऐं पंहिंजो वरी ॾोह ॾियनि था हिन सिखनि ते भई ॿार लाइ जेके आहिनि तव्हांजो जज इंसाफ़ जो तरीक़ो किथे आहे तव्हां वटि त कूड़ा कूड़ा काज़ी कूड़ा ॻाल्हियूं कूड़ा जज कालू फालत था आनंदा इब्राहिम अलाम खे पुछनि सां तो कयो आहे ही फालत हाज़ा बि आले हथी न असांजे इलाहन सां तो हीअ जिद कई आहे तो हीअं कयो आहे या इब्राहिम हे इब्राहिम तो ई कयो आहे कालवरा हाणे ही कूड़ कोन मतिलबु हीउ हिकिड़ो हुनखे थेड़ थो ॾिए ॻाल्हि पर पोइ ओलमा चवंदो आहे हीउ कूड़ ॻाल्हाए हीअ त मूं कोन कयो आहे चयो हा हा मूं कयो आहे त पोइ <laughs> ॻाल्हि का कान पर हुनखे मतिलबु ॻाल्हियुनि में वठि थो करे ॾिसे थो चए थो हिन खां पुछो हिन खां पुछो त <laughs> जंहिं जंहिंजे कुल्हे ते कुहाड़ो लॻो पियो आहे हिन खां पुछो न ॻाल्हि या हिननि खां पुछो जेके टुटा पिया आहिनि खां पुछो अलाह आहिनि तव्हांजा त पोइ हे पाण खे बचाइनि कोन्ह था ऐं पंहिंजो ॻाल्हाए बि कोन